Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Միջանցքի ապաշրջափակման ժողովրդական շարժմանը նորանոր անդամներ են միանում։ Խաղաղությունն ըստ Ադրբեջանի Արցախի ու Հայաստանի կապիտուլյացիան է այսօրվա հաղորդման հիմնական թեմաներն են։ Բարեկամներ հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել ենք վերլուծաբան Գագիկ Ավանեսյանին։ Պարոն Ավանեսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հունիսի 27-ից 29-ը Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արլինգտոն քաղաքում բանակցություններ են վարել։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ նրանք համաձայնության են հասել խաղաղության համաձայնագրի մի քանի հոդվածների հարցում, իսկ որոշ հարցերում երկու կողմերի դիրքորոշում ճնշումները մնում են տարբեր։ Ենթադրվում է, որ միջև տարեվերջ պիտի ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Հավանական է համարում։ Չեմ համարում հավանական, որովհետև տասնյակ տարիներ մենք տեսնում ենք մի ուրիշ հարթակում բանակցություններ, դա Մինսկի խումբն ա եղել, ու քանի անգամ ասել են, որ ինչ որ հարցերի շուրջ կա պայմանավորացրեն, արդեն հստակեցված է, բայց հաջորդ հանդիպմանը Ադրբեջանը գնում էր նոր առաջարկել նույն համաձայնեցրած իբրև կետերի վերաբերյալ նոր փոփոխություններ առաջարկում, հրաժարվում էր։ Նույնն է ստեղ ելնելու համոզված եմ խաղաղության պայմանագիր նենց անվելու, որ չստորագրվի։ Դա անելու են Ադրբեջանը, շահագրված է որ չստորագրվի Ռուսաստանը։ Համաձայնագրի մեջ ինքը վտանգա տեսնում, որ իրանց տեղ անելիքներ չի լինելու։ Նաև մեզ համար չէ շահեկան, որ չստորագրվի համաձայնագիրը։ Ես չեմ ասի, որովհետև մենք չենք իմանում, քանի որ չեմ բացահայտել ինչ կետեր է համաձայնացված կամ չհամաձայնացած։ Որոշ չափով բացահայտել են։ Մեզ համար խորհուրդ թեման դա է, որ Արցախի հարցն այնտեղ քննարկում ու ինչ սկզբունքներ ա դրված Արցախի հարցի քննարկման մեջ, այլ մեր իրավունքներն ա, մեր անվտանգությունը։ Կնորոշման իրավունքն էլ է իրավունքների մեջ մտնում։ Անվտանգությունն է բնական է։ Անվտանգությունը դա ոչ թե միայն մեր բանակն է, որ պիտի մնա որպես բանակ մեզ պաշտպանող, նաև միջազգային երաշխիքներն է, որոնք չի թողվելու մեկ պետության վրա, ասենք Ռուսաստանը, որը այսօրվա վրա այստեղ իրականացում է խաղապահ առաքելություն։ Չեք համարում, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է, որ համաձայնագիրը կնքվի, քանի որ շատ լավ հնարավորություն է ճնշումներ գործած ցուցադրելու Հայաստանի վրա, պարտված Հայաստանի վրա այսօրվա դրությամբ տենց է, բայց եթե մենք մի քիչ հետ գնանք մի 100 տարի առաջ Ադրբեջանը ստեղծվել է որպես պետություն Ռուսաստանի կողմից ու ստեղծվել է որպես հակաիրանական ֆակտոր։ Այդ ասպեկտից եթե նայենք Ադրբեջանը միջև հիմա իր ֆունկցիան շատ լավ կատարում է, շատ ճկուն է իրապահում։ Մենք էլ պիտի փորձենք տեսնենք ոնց դրսևորվենք այս իրավիճակի մեջ ու միգուցե փորձենք։ Մտքեր կա, առաջարկություններ կա, նայա որ քաղաքական վերնախավը դա ընդունի ու սկսի աշխատել օրինակ մի հասարակ բան առաջարկել ամերիկան արևմուտքը պարսկաստանը այդ բանակցությունները ոչ թե ժնևում ասկասեն այլ օրինակ Երևանում որ Երևանում ասկասեն դու արդեն դառնում ես այդ խաղի մասնակից ֆակտոր Հայաստանի հետ այսօր ոչ ոք հաշվի չի նստում նա գործոն չէ կընդունե թե չէ ընդունի դա ուրիշ հարց է ամեն դեպս մենք պիտի առաջարկենք բայց արդյոք ուզում է քաղաքական վերնախավը ինքնուրույնություն դրսևորել մոտ տպավորությունն է, որ Հայաստանի քաղաքական վերնախավի վրա շանտաժի օծակներ ունեն այլ երկրների կողմից։ Մեր տարածաշրջանում բավականին խաղացողներ ունեն իրաց շահերը։ Հիմա մենք պիտի տեսնենք մեր շահերը ում հետ բռնումա, նրանց հետ քայլեք ու ինչի չենք անում։ Ինչի չենք անում ու շատ հավանական է, որ իրոք դառնանք այնքան շահերը շատ են, որ կարող է իրոք դառնանք ինքնորոյն այդ շահերի մեջ խաղալով ինքնուրույն դառնանք։ Կարծում եմ հիմա այնպիսի քաղաքականություն է վարվում, որ հնարավոր է Հայաստանը վերածվի մեծ տերությունների շահերի բախման գիզակետի, ինչից պիտի խուսափել։ Իսկ երենքան շատ է, որ պիտի այս ամեն ինչը շատ նոր փանվի։ Օրինակ, որ սկսում է սուվերենությունից խոսել, անդադ դեմ են տալիս, ուզում եք ռուսները այստեղից դուրս գան։ Չէ, մենք չենք ուզում ռուսները այստեղից դուրս գան։ Մենք ուզում ենք ռուսները իր սպարտականությունները կատարեն։ Եթե չեն կարող կատարեն, ողորացիչ ուժեր կան, չէ, ուրիշ խաղացողներ կան։ Ինչ երաշխիք, որ ուրիշ խաղացողները նույնի չնանի, ինչ որ ռուսները։ Երաշխիքները դա է, որ երբ որ այս հարցով զբաղվում էր Մինսկի խումբը, երբ որ եղել են 3 համանախագահ, ստեղ եղել է խաղացում։ Մինսկի խումբը գործում էր, չէ, որ Ադրբեջանը հարձակվեց։ Նա ուզում էր խաղաղ ձևով կարգավորել հարցը։ Պատերազմից հետո հայտարարություններ եղան, որ պետք է բանակցությունները վարել ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի խմբի շրջանակներում, բայց տեսնում ենք, որ այդպես չէ։ Ռուսաստանն իր համար առանձին է հանդիպումներ կազմակերպում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ղեկավարների, Բրյուսելը առանձին, Վաշինգտոնը առանձին, եւ Հայաստանը միաժամանակ ուզում է նստել երկու աթոռի վրա։ Կարևոր հարց բարձրացրիք 2.5 տարվա մեջ 44-օրյա պատերազմի վերջանալուց հետո մենք տեսել ենք տրանսֆորմացիա։ Օրինակ 20 թվականին նոյեմբերին, դեկտեմբերին Ռուսաստանն էր հրաժարվել հրաժարվում Մինսկի խմբի մյուս համանախագահաների հետ քննարկել Ղարաբաղի հարցը, ասեց հարցը լուծված է։ Քնորոշման հարցը թողնում եք ապագա սերունդներին։ Չի ասել հարցը լուծվել է, ասել է Կարգավիճակի հարցը թողնում ենք ապագա սերունդներին։ Հիմա Ռուսաստանը պատրաստ է Մինսկի խմբում կարող է ինչ որ ձեւի բան։ Հիմա արևմուտքը չի ուզում իրաց հետ նստի զրույցի, որովհետեւ Ուկրաինայի հարձակումից հետո օրիվ փոխվել է։ Հիմա մենք չենք իմանում ինֆորմացիա ընդհանրապես չկա Հարավային Կովկասում Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահները ինչ են պատրաստում։ Արցախի հարցում հստակ իրաց դիրքորոշում չկա, բայց նա որ օրերս Մակրոնը հայտարարեց հայկական համայնքի հետ հանդիպելուց, որ Արցախի հարցում ինքը լինելու հետևական ու գնալու է միջևերջ։ Ու եթե մնա միայնակ քաղաքական դաշտում, ելի ինքը գնալու է միջևերջ մեր անելիքն է մենք պիտի անենք։ Ասվեց, որ կողմերի դիրքորոշումները որոշ հարցերում մնում են տարբեր։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է լինելու այն առանցքային հարցը, որ միջև վերջ հնարավոր է կողմերը այդպես էլ համաձայնության չգան։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ ասես պատրաստ եմ ճանաչել Ադրբեջանի առածքային ամբողջականությունը, եթե ճանաչում են Արցախի հայության sense, նաև հա, նաև այնտեղ բանկար, որ Ադրբեջանն էլ թող ասի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ինչքան ո՞ա ճանաչում։ Սա շատ կարևոր շեշտադրում է, որ մարդկանց ուշադրության կողքով անցել։ Միգուցե Ադրբեջանը, քանի որ 91 թվականին ինքը հայտարել է, որ առաջի ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդն է, միգուցե Հայաստան Հայաստանի ու միջև հիմա իրանք դիրքորոշում չեն ասել իրաց այս հարցերով։ Չի ասել ու չի ասում։ Հայաստանի տարածքային ամբողջ Չի ասել ու չի ասում։ Պետքա ճշտել ինչ ա գնում։ Բանակցային process-ը տևել ու տարիներ իմ կարծիքով։ Ու միանշանակ այն գլխից ասում է, որ ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փաշինյանը շատ վատ բանակցող է։ Ընդհանրապես բանակցողը իր խաղակարտերը պիտի միշտ փակ պահեի ու անհրաժեշտ դեպքում անել։ Այդ տեսակետից համաձայն եմ, բայց ես նորից եմ կրկնում, խաղացան պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ չի լինելու։ Շատ խաղացողներ են միջազգային շարգրված, որ դա չլինի, որտեվ Արցախյան հակամարտության այսօրվա արդեն մակարդակը բարձրացրել են ադրբեջանա-հայկական հակամարտություն։ Այս բաներում այդ խաղացողները ամեն մեկը իր հարցերն աղոցում արևմուտքին զերատալեսոր պայմանագիրը լինի, որ Ռուսաստանի ստեղ արդեն անելիք չլինի։ Իսկ եթե իրավիճակը սրված է պատերազմական զոհերալնում, որը Ռուսաստան արդեն մտել աստեղ, ցանկանալու է որ ուրիշ ստեղ չմտնի։ չմ Այս այա խնդիր։ Ադրբեջանական կողմից հնչում են այսպիսի արտահայտություններ, եթե Հայաստանի կողմից կառուցողական մոտեցում ցուցաբերվի, ապա խաղաղության պայմանագիրը շուտ կկնքվի։ Ինչ հասկանալ այդ արտահայտության տակ։ Ադրբեջանական տեսակետից կառուցողական մոտեցումը Հայաստանի դա կապիտուլյացիան է, կապիտուլյացիան բնակչությունը հասկանում է, քաղաքական ուժերը հասկանում են, բայց դրա մասին ոչ մեկը չի խոսում կամ կիսատ են խոսում։ Դրա համար էլ բանակցությունները գնում են, որ կապիտուլյացիա չլինի որ իրոք պայմանագիրն է։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դա կապիտուլյացիա է։ Ով որ ուրիշ անվանում ասում կամ կեղծում է կամ չի ուզում ամոթից այդ բառը ասի, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա է, բայց դա ստորագրել է մի անց ու դա որ է միջազգային ուժ չունի։ Հիմա ուզում են իրավականորեն դա համարապնդեն։ Ու այսօրվա վրա Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները որ գնում է արևմտյան հարթակում մեզ որևէ մեկը չի պարտադրում կապիտուլացիա։ Մյուս հարթակում, որը գնում է Ռուսաստանի հովանավորության տակ, մեզ պարտադրում են կապիտուլացիա։ Դա ձեր կարծիքն է, ձեզ հետ կարող են վիճել վերլուծաբանները, քաղաքագետները։ Պատրաստ եմ քննարկենք։ Փաշինյանը ասում է, որ անհնար է Ադրբեջանի կազմում հայերի ապրելը եւ երաշխիքները ուզում մեզ համար։ Խաղության համաձայնագիրը կնքելուց առաջ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ համաձայնագրով ռուս խաղապահները պետք է ապահովեն մեր անվտանգությունը, որը անում են մեղմ ասած ոչ այնքան լավ։ Որն է երաշխիքը, որ եթե ռուսների փոխարեն անվտանգության միջազգային ինչ որ ներկայություն ապահովի Արցախում, ապա Ադրբեջանի կազմում մեր ապրելը կլինի անվտանգ։ Իմ կարծիքով չի կարելի դնել կամ սա, կամ սա ռուսական զորքեր դուրս գան, մյուսը գա, դա անիրագործելի է։ Հարցը սենց է, եթե կան ստեղ զորքեր Մինսկի խմբի մեկ երկրի համանախագահ երկրների զորքեր, ինչ նախանգարում մյուս երկուսինն էլն է։ Ու այսօրվա վրա մենք խոսեցինք դրա մասին, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների որևէ մի հարթակում շփում չկա։ Շատ ժամանակ ասում ենք Ռուսաստանին ձեռք չի տալու, Ռուսաստանը չի թողելու։ Մենք ուրիշի տեղ ենք խոսում։ Ինչ ենք իմանում։ Մինչուցե հենց այս հարթակում ուզելու են շփվեստը։ Դուք ասացիք, որ արևմուտքը շտապում է, որպեսի ռուսխապահները հնարավորինս շուտ հեռանան Արցախից։ Ասում եք, մենք չպետք է ընտրենք կամ ռուսը կամ միջազգային ուժերը։ Ինչպես է հնարավոր, եթե արևմուտքը ուզում է ռուսը այստեղ չլինի, միջազգային ուժերի ներկայություն առանց ռուսների։ Իրանք տենց են ուզում, մենք կարանք առաջարկենք կոմպրոմիս։ Մեր ֆակտորը հենց դա է, էլի։ Մենք առաջարկում ենք կոմպրոմիս։ Ռուսներն էլ են մնում, դուք էլ եկեք։ Քննարկման հարցը։ Եթե իրանք ասեցին չի առածրոս չենք ուզում, բարձ կլինի արդեն որ ուրիշ խաղ են տանում։ Եթե ասեցին համաձայն եք, բայց հենց Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Ամերիկա սկսում են այս հարթակում նորից չվել են։ Ինչ կարծում նման առաջարկույցը արվել է, փակ է պահվում։ Այս բանը պարտադիր չի փակ ռեժիմով լինի։ Սա կարելի է բաց ռեժիմով։ Չեմ կարծում, որ Փաշինյանը չի հասկանում, որ խաղության համաձայնագրով Արցախի Ադրբեջանի մաս ճանաչելը կհանգեցնի Արցախի հայաթափման։ Նույնիսկ եթե եթե այստեղ միջազգային ուժերը լինեն, ռուս խաղապահները լինեն, հնարավոր չէ պատկերացնել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Մարդիկ այնպիսի վիճակում կհայտնվեն, որ ելքը կհամարեն Արցախը լքելը։ Հայաստանի վրա դիվանագիտական ճնշում է գործադրվում։ Այդ թվում շփման գծում հարձակումներով։ Տեսնում եք հնարավորություն ազդելու բանակցային գործընթացի վրա, որպեսի չզոհաբերվի Արցախը, որպեսի Հայաստանը հրաժարվի պարտվողական քաղաքականությունից եւ հնարավորություն այս նվաստացուցիչ վիճակից դուրս գալու։ Որոշ ակնարկներ արեցիք, որ պետք է մեր առաջարկներով հանդես գանք առաջին հայացքից թվում է թե Հայաստանի վրա իրականացում է դիվանագիտական ճնշում, բայց իմ կարծիքով ոչ թե դիվանագիտական, այլ Փաշինյանի վրա անznական ճնշում է կատարվում։ Ու այդ ճնշումը Հայաստանի իշխանությունների վրա կատարվում էր 30 տարի։ Հարցը դրանն է, այդ ինչ ոցակները, որով ճնշում են։ Հասկացանք, պարտվել ենք սպորտում էլ են պարտվում են, հետո այդ պարտվողը նորից գնում է աշխարհի չեմպիոն ադառնում։ Մենք էլ պիտի տենց տրամադրվենք։ Այն որ ստորագրել են ակտը, իրոք կապիտուլացիայի ակտա, մենք պիտի այդ շոկային վիճակից դուրս գաք ու փարկասով ոնց որ արդեն մեր ազգը դուրս է գալիս այդ վիճակից, նաև ասեմ, որ այս շրջափակումը թեկուզ բացական բաներ ստեղ կատարվեց, կենցաղայի անով, բայց հոգեպես ազգը ավելի է ոնց որ ամրանում ու ավելի է պատրաստ արդեն նորից պայքարելու իրավունքների համար, կյանքի համար։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի ասածին, անդադ կարող է վերադառնալ դրան։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ մեր ուսողներին հիշեցնեմ, սա ցանոթներից ասում եմ, Փաշինյանի որևէ մեկը չենք ընտրել։ Մենք իրա փոխելու հնարավորություն չունենք։ Փաշինյանը Հայաստանի ժողովրդի կողմից ընտրված ղեկավար է, ու մենք պիտի ընդունենք, որ այնտեղ Փաշինյանն է 3 տարի էլ դեռ նեղալնելու։ Մենք պիտի մեր անելիքների մասին խոսենք, մեր իշխանությունների վրա ազդելու գործը կազմը պիտի օգտագործենք, դա հանրային ճնշումն է ժողովրդական կողմից նաև առաջարկություններ անելը։ Փաշինյանին մենք չենք ընտրել, այդ դեպքում Փաշինյանը ինչու է մեր հարցերը լուծում։ Ինքն է հայտարարել, որ Արցախի ժողովուրդը պիտի վճռի իր հարցը։ Ինքը մեր փոխարեն մեր հարցերը չի վճռում։ Դե ուզում է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Ասես պատրաստ եմ, պատրաստ եմ, եթե։ Բայց ինչու նման արտահայտություն է։ Միգուցե ժամանակը գա ինքը չլինելու, մի ուրիշ ագավա։ Ասացիք, որ ճիշտ է շրջափակումը զրկանքներ է պատճառում Արցախի ժողովրդին, բայց ամրացնում է նրա կամքը։ Այնուամենայնիվ, որքան երկար կարող ենք դիմանալ եւ բարենային ինքնաբավությունը նկատի ունեմ եւ ռազմական էսկալացիայի դեպքում Զաքիր Հասանովը պաշտպանության նախարարը Ադրբեջանի հայտարարեց, որ մեկ կորպուսով հնարավոր է ճնշել կամ ոչնչացնել։ Չեմ չի ուզենա ոչնչացնել բառը ասել։ Բայց դա է ենթադրում։ Դա է ենթադրում, որ եթե պահը գա, ապա իրենց համար դժվար չի լինի Արցախը վերջնականապես օկուպացնել։ Եթե կարեին կանեին։ Իրականում այնինչ որ կատարվել է 20 թվականին, օգտագործել են այն ժամանակվա իրադրությունը միջազգային ասպարեզում նաև այն որ ամերիկայի նախագահ եղել է բիզնեսմեն որի արժեքը մենակ փողն է չի բացառվում նաև ինչ որ ձևի իր հետ են հարցեր ուծել, որովհետև Ադրբեջանը տեսել ենք, որ ԵԽԽՎ-ում ինչքան կաշառքներ էր բաժանում, նորություն չեմ ասում, մենակ Տրամպին փող տալը չենք բարձել հələ, հա, միգուցե ժամանակագաղո դա էլ է բարձվելու, որ Տրամպը ուր թողել է այս ինչը կատարվել։ Հիմա իրավիճակը ուրիշ է։ Ադրբեջանը դեռ չի մարսել այն պատերազմի արդյունքները, որը եղել է։ Սա ժամանակավոր բան է։ Ինչ կարող են անել <laughs> հայերը Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում, որպեսի բացվի Լաչինի Միջանսկը, որպեսի Արցախը չհայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Մենք տեսնում ենք ինչքան բեմադրություններ է կազմակերպում Ադրբեջանը, որ ցույց տա որ Միջանսկը բաց է։ Դա նշանակում է, որ դա իրաց համար խոցելի տեղ է աշխարհով մեկ պիտի ցուցադրվի, որ միջանցք չկա գոյություն չունի։ Յուրաքանչյուր մարդ միջանցք բառը որ ասում անդադ պիտի ասի 5 կիլոմետր վայնությամբ։ Ու դա պիտի լինի Հայաստան միջև Ստեփանակերտ։ Իսակի աղբյուրից էլ պիտի դուրս գան ադրբեջանցիները։ Այս 6 ամսում մենք դա չարեցինք։ Մենք ոչ մի բան չենք անում։ Միջև հիմա որևէ մի քաղաքական հայտարարություն եղել է Արցախի կողմից։ Հայտարարություն ինչի մասին։ Ուծման ձևը, սենց ասենք նոր մենք սկսել ենք միջազգի ապաշրջափակման շարժում, որտեղ դրել ենք կոնկրետ քայլեր, ոնց պիտի արվի։ Հիմա ներկայացված ազգային ժողով, հիմա պիտի քննարկվի։ Նախաձեռնող խումբը 4 հոգով արդեն միացել են մի քանի հոգի կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, շարժումը ողայնանում է ու հասնելու ենք մեր նպատակին։ Ու սա չի հետապնդում որևէ մի քաղաքական ներքաղաքական sense, ասենք, որովհետև այդ շարժումը հենց ինքը քաղաքական է դառնում, բայց դրսի հետ կապված ներքաղաքական դաշտում մենք կոչ ենք անում բոլորի միանանք ու այս շարժումը վերջում չի վերածվելու ինչ որ կուսակցության կամ բան ճանապարհը բացվելուց հետո անցակետը հանելուց ու միջանցքը նորմալ աշխատելուց հետո շարժումը ծրվելու է։ Դա Արցախի ներսում, իսկ դրսում ինչ կարող են անել հայերը։ Դրսում լոբիստական գործունեությունը երևի պիտի ավելի բանանեն, ուժեղացնեն ու կոնկրետ որոշողների հետ աշխատելով։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հուլիսի 4-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հյուրս Արցախի հանրապետության նախագահին կից հանրային խորհրդի անդամ քաղաքական վերլուծաբան Գագիկ Ավանեսյանն էր։ Հաղորդման հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։